Դումանի փրկարար մեթոդը փոխորեշը գրավորական ինքնապաշտպանությունից գործուն հարձակողական գործողությունների դիմելը դառնում է հայկական բոլոր ինքնապաշտպանական շրջանների մարտական ուժերն առաջնորդող սկզբունքը ճիշտ ժամանակին ստանալով ընդհանուր զորահրամանատարի ուղարկած օկնական ուժերը, Սև Քարեցի Սաքոն վարպետորեն է կազմակերպում Փոլար Այրիի թուրքերին համապատասխան հարված հասցնելու գործողությունը։ Հայկական մարտական ջոկատները հիմնահատակ կոչնչացնեին Փոլար Այրիի եւ նրան հարակից թուրքաբնակ գյուղերը, եթե չլիներ ռուսական հեծելազորի միջամտությունը։ Սեդրակ Ջալալյանի եւ Արտաշես Մելքոնյանի գլխավորած մարտախումբը հիանալի է կատարում Նիկոլ Դումանի հանձնարարությունը։ Սակոն նշում է Սետոն հայտնեց, որ ինքը Դումանեն խումբ ուզած էր, հատկապես Փոլար այրի կատղաճ շուները պատժելու համար։ Խումբը տվյալ բացառորեն աննպաստ պայմաններում մեջ լյովին կատարած է իր պարտականությունը եւ անոր հասցված հարվածը երկար ժամանակով պիտի գոցե բեկերու գազանային նախորժակները։ Եվ դումանին ուղված նամակովը խումբը շնորհակալությամբ տուն կվերադարձնե։ Իսկ այդ ընթացքում Երևանում մարտերը շարունակվում էին։ Տեղի թուրքերին օգնելու համար գավառներից Երևան են շարժվում զինված ռոզակախմբեր։ Համաձայն սահմանված կարգի շրջանների ինքնապաշտպանական ուժերը պարտավոր էին խիստ հսկողություն սահմանել դեպի մայրաքաղաք տանող հաղորդակցության ուղիների վրա եւ ոչ մի դեպքում թույլ չտային հակառակորդի մարտական ուժերի ներխուժումը Երևան։ Մի վկայություն Մարտիրոս Աբրահամյանի հուշերից մարտի 1905 թվականի մայիսյան դեպքերից անմիջապես հետո Գառնի գյուղի գյուղական կոմիտեի հանձնարարությամբ իրադրությանը ցանոթանալու եւ համապատասխան հրահանգներ ստանալու նպատակով մեկնում է Երևան եւ ճանապարհին մեջբերում եմ Երեկոյան Արևի մայր մտնելուց հետո ես Արտուշը եւ 15 հոգի երիտասարդներ ճանապարհվեցինք դեպի Ջրվեժ ճանապարհին լսեցինք թուրքերեն եւ քրդերեն խոսակցություն ուշադրություն։ Ես անմիջապես մեզ հետ եղած 15 հոգուն առաջարկեցի շղթա կազմել եւ սпасել իմ նշանին կրակելու։ Ձիավոր քրդերն ու թուրքերը թվով մոտ 300 շարժվում էին դեպի Երևան, իրենց հավատակիցներին օգնության հասնելու մեջբերման ավարտը։ Բարեբախտաբար թուրքերն ու քրդերը չեն նկատում նրանց եւ Մարտիրոսը առանց հապաղելու գալիս է Երևան եւ ներկայանալով զինվորական շտաբին հաղորդում իր տեսածը։ Զինվորական շտաբը նրան տրամադրելով մարտախումբ հրահանգում է անհապաղ վերադառնալ Ջրվեժ եւ տեղական ուժերով կազմակերպել ճշնամու ուժերի վնասազերծումը։ Մենք գրում է Մարտիրոսը անմիջապես վերադարձանք ջրվեժ։ Գյուղական կոմիտեի անդամ Սիմոնի տանը հանգստանում էինք, երբ լուր ստացանք, որ քրդերը ավերած են շորբուլաղը եւ շարժվում են դեպի ջրվեժ։ Դուրս եկան գյուղամեջ, տեսանք, որ բոլորը խառնել են իրար։ Հանգստացրին ժողովրդին եւ շարժվեցին դեպի ձորը։ Մեր առաջ դուրս եկան դիրքերը ձգած շորբուլաղցիները եւ թեջրապցի Պողոսը իր խմբով։ Պահանջեցինք վերադառնալ միասին գրվելու ճշնամու դեմ։ Քշեցինք հակարակորտին մինչև շորբուլաղի բարձունքները։ Իսկ համանման դեպքեր եզակի չէին։ Թուրքերի եւ նրանց աջակցող քրդական հնոսակախմբերի փորձերը թափանցելու Երևան ապարտյուն են անցնում։ Նրանց ճանապարին անսասան կանգնած էին դումանի մշտարթուն գազմոն պատրաստ մարտական խմբերը։ Թուրքերի համառությունը վերջնականապես կոտրելու եւ նրանց սարսափեցնելու նպատակով Դումանը որոշում է օգտագործել ձեռնարումբերը։ Ռումբերի գործածումը հիանալի արդյունք է տալիս։ Սարսափը շատ մեծ էր, այնքան մեծ, որ թուրքերը մի ամբողջ շաբաթ սովից նեղվելով հանդերձ չէին վստահում դուրս գալ տներից։ Չկարողանալով կոտրել հայ ինքնապաշտպանական ուժերի դիմադրությունը, թուրքերը փորձում են գաղտնի սպանությունների եւ հապշտակությունների միջոցով ահաբեկել հայությանը։ Ցանկացած վայրում հանդիպելով հայերի, թուրքերը նրանց սպանում էին կամ արևանգում։ Ընթարումների առաջին օրերին շրջաների ինքնապաշտպանության հրամանատարներին ուված հրահանգ հրամանում դումանը պահանջում էր նրանցից յուրաքանչյուր մեկ հայի դիմաց երկու թուրք։ Իսկ այժմ հակարակորթի ակտիվությունն ու նախահարձակ դրամատրությունը վերջնականապես խափանելու դիտավորությամբ վճռում է մեկի փոխարեն 5 Անորեն թուրքերը նշում է Ջալալյանը ամեն առիթեն կօգտվեին այս ու այն անկյունների այգիներու մեջ ճամբաներու վրա պատահած հայերը կողոպտելու եւ կոտորելու։ Գյուղացիները այլևս կվարանեին քաղաքերթալ։ Բնականոն կյանքը խանգարելու վրա էր, երբ դումանը հայտարարեց, թե տվյալ պայմաններում գրավորական ինքնապաշտպանությունը անհեթեթ բան է առանց հարձակողական ձեռնարկումներում։ Թուրքերի սանձարձակություններին վերջ տալու համար Դումանը բոլոր խմբապետներից խստորեն պահանջում է, որ յուրաքանչյուր սպանված կամ անհետացած հայի փոխարեն անպայմանորեն սպանել կամ անհետացնել 5 թուրք։ Վայ չկատարողին։ Դումանի պատվիրանի չկատարումը կարող էր ավարտվել ամենախիստ պատժով։ Ահա մի դրվակ Փափազյանի հուշերից։ Մեջ բերում եմ Դումանը հրամաններն արձակելու ադեն բոլորովին կմոտենար ենթակային, իր սուր հայացքը կմխրջեր անոն աչքերուն մեջ եւ ցուցամատը տնկած, իսկ բթամատը եւ միջնամատը իրար բերելով թափով կշարժեր։ Իր դիմագիծը կատղած առյուծի կերպարանք կստանար, իսկ հրամանները հատիկ-հատիկ շիկացած երկատի պես կմխրջեր դիմացինի ուղեղի մեջ մեկ սպանված հայի փոխարեն 5 թաթարի գլուխ պիտի ձգես կֆշշար դումանը իր խոշոր ակրաններու մեջ են կարելի էր չկատարել մեջբերման ավարտը նրա մեկի փոխարեն 5 հրամանի առնչությամբ մի հետաքրքիր միջադեպի մասին է պատմում հայ թուրքական ընդհարումների մասնակից Հակոբ Տեր Հակոբյանը Ագուլիսի մոտակայքում գտնվող դատարկ թուրքաբնագյուղում թուրքերը անհետացնում են մի հայ կարապանի, որը գործերի բերումով իր կարգով այդ գյուղն էր տարել ռուս պաշտոնյաներից մեկին։ Իմանալով այդ մասին, Դումանը գրավոր կարգադրությամբ շրջանի ինքնապաշտպանական խմբերի հրամանատար Սեբաստացի Մուրադին հայտնում է իր պահանջը մեկի փոխարեն 10 դումանի պահանջն էր եւ այն պետք է կատարվեր։ Առաջադրանքը կատարելու համար Մուրադը մի փոքրիկ ջոկատ է ուղարկում թուրքաբնակ գյուղեր։ Մեկ շաբաթ խումբը ապադյուն ջանքեր է թափում, մի վայրից տեղափոխվում է մեկ այլ վայր, բայց ոչ մի թուրքի չի հանդիպում։ Թուրքերն իմանալով հայերի մտադրությունների մասին, չէին համարձակվում իրենց որջերից դուրս ելնել։ Երբ հաջողության հույսը կորցրած զինվորները վերադառնում էին իրենց հերթական անհաջող գործից, ճանապարհին հաջողացնում են խփել 6-7 թուրքերի, որի մասին ուրախությամբ Մուրադի միջոցով հաղորդում են անողոք հաշիվներ պահանջող Դումանին։ Չնայած դաժան բայց տվյալ բարագայում միանգամայն արդարացի ու անհրաժեշտ գործողությունների միջոցով հաջողվեց ստիպել թուրքերին հրաժարվելու հայերի դեմ նման մարտավարությամբ գործելուց։ Բաքվի Փետրվարյան իրադարձություններին հաջորդում են օգոստոսյան դեպքերը։ Հայության գլխին նորից կախվել էր ջարդի սպառնալիքը։ Դումանն այդ ժամանակ գտնվում էր Երևանում։ Մի քանի ամիսների ընթացքում կարողացել էր խելամտորեն գազམ་ակերպել Երևանի ինքնապաշտպանությունը։ Ժամանակին հասցրել էր ճիշտ աշխել զինական բոլոր ուժերը, ստեղծել պահեստային ջոկատներ, կուտակել էր բավարար քանակության զինամթերք եւ կարգավորել հաղորդակցության ուղիները տարբեր շրջանների միջև։ Այժմ, երբ ջարդերի սպառնալիքը դարձյալ ծառացել էր Բաքվի հայության վրա, հույժ կարևոր էր ուշադրությունը բևեռել եւ ավելի ամրապնդել Բաքվի հայության ինքնապաշտպանությունը։ Իրեն փոխարինելու համար հետ է կանչում Նախիջևան ուղարկված ընկերներին Փափազյանին եւ Վանա Սարգսին եւ մեկնում Բաքու։ Խիստ պատասխանատու էր մեր պարտականությունը, գրում է Փափազյանը, բայց դումանն այնքան լավ կազմակերպել էր աշխատանքը, որ կռնայինք նույն ձևով վարել։ Սակայն դժվար էր դումանեն այդ մարտական տիտանեն հետո պահպանել ղեկավարությունը։ Դումանը երկար չի մնում Բաքվում, որտեղ նրա գործուն աջակցությամբ արդեն ձևավորվել եւ գործում էին քաղաքի հայ բնակչության ինքնապաշտպանական ուժերը ղեկավարող զինվորական մարմին։ Նա վերադառնում է Երևան, որտեղ նրան դերևս սպասում էին լուծելու բազում դժվարին խնդիրներ։ 1905 թվականի փետրվարյան ընթարումների առաջին իսկ օրից Դումանը հաջողությամբ ղեկավարում է Բաքվի եւ Երևանի նահանգի հայության ինքնապաշտպանությունը։ Հայության գազམ་ակերպած դիմադրությունը անակնկալի է բերում ցարական իշխանություններին եւ թուրք երևելիներին։ Ամենուրեք հայոց մարտական խմբերի կազմակերպած հարվածների տակ թուրքերը մեծ կորուստներ տալով նահանջում են։ Անկասկած հաջողությունն ավելի մեծ կլիներ, եթե ռուսական իշխանությունները թուրքերին ջախջախումից փրկելու նպատակով չկանգնեցնեին հայ մարտական խմբերի հակահարձակումը։ Շնորհիվ գազམ་ակերպած հակահարվածի Երևանը խաղաղվեց, շրջաններից Երևան արշավող թուրք-ռուսական խմբերի հոսքը դադարեց նույն վիճակն էր տիրում նաև մի քանի գավառներում։ Երևանի դեպքերից հետո նշում է Դրոշակը, թուրքերն այն կարծիքին էին, որ հայերի հետ լինելի կընթարումը իրենց շատ թանկ կարող է նստել։ Ընդհանուր կարծիք կա, ոստիկանության եւ պան-իսլամիստների դավերը հաջողություն չպիտի ունենան։ Ընթարումների ընթացքում կապը գավառների հետ խզվել էր, փակվել էին շուկաներն ու խանութները, ընդհատվել էր քաղաքի մատակարարումը քաղաքի բնակչությունը, հատկապես մահմեդականությունը, մատակարարումների ընդհատման պատճառով հայտնվել էր անելանելի վիճակում։ Հայության հերոսական դիմադրությունը, թուրքերի մեծաթիվ կորուստները, ինչպես նաև ստեղծված ցաներ կացությունը, ստիպեց թուրք պարագլուխներին բարձել սպիտակ դրոշ եւ իրենց հոգեվոր առաջնորդ Շեխ Ուլիսլամի միջոցով հաշտություն կայացնելու համար դիմել Երևանի նահանգապետին։ Հետաքրքիր է, որ նրանք այնպիսի ցաներ իրավիճակում էին հայտնվել, որ նույնիսկ պատրաստակամություն էին հայտնել իրենց ներկայացիչների ստորագրություններով վավերացնել ընդհարումների կազմակերպման գործում ունեցած մեղսագործությունը, միայն թե հաշտությունը կայացվեր։ Ցարական կառավարության կողմից հրահարված ազգամիջյան ընդհարումները կանխվեցին Եվ իրավացի է այն հայը, ով դրոշակ թերթում գրում էր մեջբերում եմ Փետրվարյան սոսկալի օրերին մեր հաշտության կոչը մնաց արհամարված անլսելի հորդորնը խրատը ապարդյուն Եվ երբ որոտած վրիժարու ինքնապաշտպան հայի մոսինը այն ժամանակ միայն թուրքը վար դրեց զենքը այն ռոպեին միայն կանգ առավ անմեղարյունը մեջբերման ավարտը Հաշտություն կայացնելու համար հայերը նահանգապետին ներկայացնում են հետևյալ պահանջները. Փետրվարի եւ մայիսի անցքերը հաստատում են, որ դրանց հեղինակները եղել են մահմեդականները, ուստի եւ ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է նրանց վրա։ Հաճախակի փորձը ցույց տվեց մեզ, որ մահմեդականների հավաստիացումները, անկարգությունները չվերսկսելու գործում մեզ հավատ չեն ներշնչում։ Ոստի եւ մենք հայտարարում ենք խաղաղությունը վերականգնելու համար ցանկալի եւ անհրաժեշտ է, որ մահմեդական ազգաբնակչությունը իրեն հանգիստ պահե։ Հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք դրանց դիմադրել ծայրահեղ միջոցներով։ Նկատի ունենալով ազգաբնակչության անապահով վիճակը, ներկա պայմաններում անհրաժեշտ է դադարեցնել Երևանի նահանգում տիրող հայերին զինաթափանելու միջոցները, մանավանդ որ հայերն իրենց զենքերը իզուր գործ չեն դնում, այլ աշխատում են գործ դնել միայն ինքնապաշտպանության սահմաններում ցանկալի է նույնպես որ պաշտոնանք լինեն Երևանի ոստիկանապետը եւ պրիստավի օկնական Մեհմեդ Բեկ Վեզիրը Իրենց հերթին թուրքերը պահանջում են, որ Երևանի նահանգում հաստատվի զինվորական դրություն։ Տվյալ պարագայում դա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ օգտվելով քաղաքական տիրող խառնաշփոթ վիճակից հայ զինական խմբերը ղեկավարվելով Դումանի կողմից խստորեն իրականացվող փոխվրեժի սկզբունքով հարձակում էին գործում թուրքական յուղերի վրա, որոնք մի շարք հայկական բնակավայրերում ավերածություններ եւ բռնություններ էին կատարել թուրքերը պահանջում էին, որ քաղաքից հեռացնեին ընդհարումների օրերին Երևանում ապաստանած գաղթականներին։ Բացի այս պահանջից, մնացածները նահանգապետի կողմից ընդունվում են։ Հայ-թուրքական ընդհարումների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ մահմեդականությունը նախահարձակ էր լինում հիմնականում այն վայրերում, ուր բնակչության մեծամասնությունն էր կազմում։ Երևանի նահանգում, Զանգեզուրում, Արցախում, Շամշադի նղազախ շրջաներում թուրքերը նախահարձակ եղան, օգտագործելով տեղի եւ հարակից շրջաների եւ սահմանի այն կողմից Հայաստան ներխուժած մահմեդական զինված հրոսակախմբերին, օգտվելով ցարական իշխանությունների աջակցությունից իսկ այն շրջաներում, ուր փոքրամասնություն էին գազմում, օրինակ Ալեքսանդրապոլում 30 հազար հայ, 3 հազար թուրք, փորձ անգամ չարեցին գլուխ բարձրացնել։ Եվ ինչպես դիպուկ կերպով նկատել էր դումանը, հայերն այդ ժամանակ կամովին ստանցնել էին ծիծաղաշարժ ասպետի դերը։